بوك تو ستة وعشرون 26 26. في الطبيعة In der Natur In der Natur. أترى ذلك البرج؟ Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Turm? أترى ذلك الجبل؟ Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? أترى تلك القرية؟ Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? أترى ذلك النهر؟ Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort den Fluss? أترى ذلك الجسر؟ Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort die Brücke? أترى تلك البحيرة؟ Siehst du dort den See? Siehst du dort den See? يعجبني ذلك العصفور. Der Vogel da gefällt mir. Der Vogel da gefällt mir. تعجبني تلك الشجرة Der Baum da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. تعجبني هذه الصخرة Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. يعجبني ذلك المنتزه Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. تعجبني تلك الحديقة Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. تعجبني هذه الزهرة Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. أنا أرى أن هذا جميلا Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. أنا أرى أن هذا ممتعا Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. أنا أرى أن هذا رائعا Ich finde das wunderschön. Ich finde das wunderschön. أنا أرى أن هذا قبيحا Ich finde das hässlich. Ich finde das hässlich. أنا أجد أن هذا مملا Ich finde das langweilig. Ich finde das langweilig. أنا أرى أن هذا فظيعا Ich finde das furchtbar. Ich finde das furchtbar.